Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հավաստանշվել է հակարակորթի հետախուզադիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ։ ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին ընդունել են Արցախի նախագահն ու արտգործնախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում հանդես է եկել ելույթով։ Այսօր Արցախի մայրբուհում հրավիրվել է համասարանի խորհրդի նիստ։ Արցախի առողջապահության համար 2018 թվականը ձեռքբերումների տարի է։ Աշխատանքային քննարկում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև համագործակցության 2018 թվականի ծրագրի շուրջ։ Վերաբնակեցում է Օխտասար համայնքը։ Մանուել Պետրոսյանը Հայաստանի արագ շախմատի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 25-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան Կուրապատ կինողությամբ տեղակայված Հայկական դիրքերից մեկի պաշտպանական հատվածում պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի կողմից հավաստանշվել է ակարակորթի հետախուզադիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ։ Ձեռնարկված կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները հետ են շպրտվել։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, ըստ նախնական տվյալների, ագարակորթի կողմից կան կորուստներ։ Մանրամասները ճշտվում են։ Բաքուն փորձում է լրացնել դիվանագիտական եւ միջազգային հարթակներում ունեցած ձախողումները, շփման գծում սադրանքներ իրագործելու միջոցով շեղել ուշադրությունն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ ազատության հիմնարար իրավունքի ոտնահարումից։ Դա չի անցնի, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ-ը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս ընկած հատվածում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն խիտ մարախուղի պատճառով հնարավոր չի եղել տեսողական կապ հաստատել շփման գծի երկու կողմերում դիտարկում իրականացնող խմբերի միջև։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը երեկ ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը դեսպան Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է արտգործնախարար Մասիս Իսմայելյանը։ Արցախի արտգործնախարարը նշել է, որ սահմանին տիրող հարաբերական հանգստությունն ավելի շատ իրավիճակային բնույթ է կրում, ինչի վկայությունն է այն փաստը, որ արդեն իսկ հունվարի սկզբից ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունեցել։ Այս համատեքստում Մասիս Մայլյանը դրական է գնահատել Կրակովում ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնման վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնության ձեռքբերումը, հույս հայտնելով, որ պայմանավորվածությունների իրագործումը կբարձրացնի գրասենյակի մոնիթորինգային կարողությունները, քանի որ առանց միջադեպերի հետաքննության եւ դրանց կրկնության կանխարգելման մեխանիզմների ներդրման իրավիճակն ամեն պահի կարող է փոխվել։ Կողմերն անդրադարձել են նաեւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի գործնեությանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստրասբուրգում մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանին, հանդես եկել ելույթով պատասխանել падգամավորներին հետաքրող հարցերին։ Իր խոսքում անդրադառնալով Արցախյան հակամարտությանը Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ պատերազմի մշտական վտանգի ներքո Արցախը շարունակում է ժողովրդավարություն կառուցել եւ խրախուսել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Նրա խոսքով այս բոլոր ձեռնարկներում Հայաստանը թեւութիկունք է լինելու Արցախին, հետևողականորեն պաշտպանելու է Արցախի շահերը եւ իրավունքները, նպաստելու է Արցախի անվտանգության ամրապնդմանը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում Սերժ Սարգսյանի խոսքն Արցախյան հակամարտությանը վերաբերող հատվածում շեշտադրվեցին ամենակարևոր կետերը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթը ցույց տվեց, որ ի հեճուկս Ադրբեջանի բոլոր շարժումների եւ ոչ կառուցողական քաղաքականության հայկական կողմը հաջողությամբ առանց հիստերիկ պահվածքի եւ ֆաշիստական շեշտադրումների պաշտպանում էր կենսական շահերը։ Նման տեսակետը հայտնել Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա համոզմամբ իդեմս վիայժողվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթի հայկական կողմը եւս մեկ անգամ հստակորեն ցույց տվեց, որ անում է ամեն բան, հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Այսօր Արցախի Պետական համալսանում հրավիրվել եմ համալսարանի խորհրդի նիստ, որը վարում էր խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նիստին մասնակցում էր կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Համաձայն օրակարգի նախ լսվեց ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի հաշվետվությունը 2016-2017 ուսումնական տարում համասարանի գործնեայության մասին, որից հետո ներկայացվեցին ֆինանսական տարվա հաշվետվությունն ու ընթացիկ ուսումնական տարվա ծախսերի ու եկամուտների նախահաշիվը։ Մանուշ Մինասյանի խոսքով հաշվետու ժամանակաշրջանում համասարանն իր գործնեայությունը շարունակել է առանցքում պահելով կրթության որակի բարձրացումը, համակարգի արդյունավետ գործնեայությունը, ուսանողների համար կրթության մատչելիության ապահովումը ըստ նրանց մարդկանց ձգտումների եւ ունակությունների։ Չնայած արկա բազմաթիվ խնդիրներին, կրթության զարգացման պետական ռազմավարության շրջանակներում համալսարանը շարունակել է խթանել ուսանողների, դասախոսների մտավոր եւ ազգային որակների զարգացումը, իր նպաստը բերելով երկրի պաշտպանունակության, հանրության տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային կյանքի բարեկեցության բարձրացմանը։ Ռեկտորը մանրամասնորեն ներկայացրեց համալսարանի գործնեությունը ըստ ոլորտների՝ գիտակրթական գործնեություն, ուսանողների եւ դասախոսների վերապատրաստում, միջբուհական համագործակցություն եւ այլն։ Վերջինիս առնչությամբ նա նշեց, որ համալսարանը համագործակցության պայմանագրեր ունի տարբեր երկրների ավելի քան 30 բուհերի հետ, բայց ակտիվ գործակցություն արկա է միայն հայաստանյան համալսարանների հետ։ Նրա խոսքով համագործակցությունը դրսևորվում է տարբեր կերպ՝ ուսումնական պլանների վերանայումից մինչև համատեղ գիտաժողովների անցկացում։ Այսպես Երևանի պետական համալսարանի հետ համագործակցության արդյունքում ԱՌԲՀ-ում բացվել է իրավաբանական կլինիկա։ Շոշափելի արդյունքները տվել նաև համագործակցությունը Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ։ Բուհի ռեկտորի գլխավորած պատվիրակության ԱՌՊ կատարած այցի ժամանակ հստակեցվել են համագործակցության ուղղությունները։ Թերևս այն նպաստել է նաև ԱՌՊ հոգեբանական կենտրոնի գործարկմանը։ Նրանց միջնորդությամբ Բուհի պատմության մեջ առաջին անգամ ԱՌՊ-ի երկու ուսանող հնարավորություն ստացան կրթությունը շարունակել արտասահմանում Հունգարիայում։ Նիստում ակտիվ քննարկումների տեղիք տվեցին գիտության ասպարեզում նշանակալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև տնտեսության կողմից գիտական պատվերների բացակայության, վերջին տարիներին ուսանողների թվի նվազման, առաջիկայում սպասվող համալսարանի հավատարմագրման եւ այլ խնդիրներ։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը բարձր գնահատեց այն ջանքերը, որոնք վերջին տարիներին իրականացվում են բուհի գործնեությունը կանոնակարգելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով արժևում նոր մարտահրավերներ են։ Արցախի պետական համալսարանը մտնում է շատ կարևոր շրջափուլ եւ պիտի կարողանա հաղթահարել այս երօրինակ փորձությունը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Արցախի պետական համալսարանը ընթացիկ տարում եւ առաջիկա տարիներին պիտի կարողանա համատեղել զուգորդել մի քանի գործընթացներ։ Դա եւ հավատարմագրման գործընթացն է եւ բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի գործարկումն է, որը նախատեսվում է արդեն 2018 թվականի վերջին եւ իհարկե համալսարանի շենքի հիմնանորոգման հետ կապված խնդիրներն են Խորհրդի անդամներն անցած ուսումնական տարում համալսարանի գործնեությունը գնահատեցին բավարար։ Իդեպ համալսարանի խորհուրդն այս կազմով վերջին անգամ է գումարվում, որովհետև օգոստոսին կլրանա նրա լիազորությունների ժամկետը։ Իլրումը նշենք նաև, որ գիտական խորհրդի որոշմամբ Մանուշ Մինասյանը նիստում Արցախի պետական համալսարանի բարձրագույն պարգև ոսկե մեդալ հանձնեց դասախոս խորհրդի անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Թովմասյանին համալսարանի զարգացման գործում ունեցած վաստակի համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 2017 թվականը հանրապետության առողջապահության համար ընդհանուր առմամբ ձեռքբերումների տարի էր։ Ամփոփելով անցած տարվա արդյունքները, գերատեսչության գործնեությունը այսպես գնահատեց նախարար Կարինե Աթայանը, հանդես գալով այսօր հրավիրած մամլո ասուլիսում։ Առողջապահության նախարարությունում ինչ աշխատանքներ են իրականացվել անցյալ տարի եւ ինչ է նախատեսվում 2018-ին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Առողջապահության նախարարի հաղորդմամբ 2017 թվականի բյուջեի ծախսային մասը կատարվել է 98%-ով։ Առողջապահության նախարարության պետական բյուջեն կազմված է հետևյալ խմբերից եւ ծրագրերից. բժշկական ապրանքներ, սարքեր եւ սարքավորումներ, արտահիվանդանոցային ծառայություններ, հիվանդանոցային ծառայություններ, հանրային առողջապահական ծառայություններ, առողջապահություն ծառայություններով 2017 թվականին շարունակվել են հետևողական աշխատանքներ համակարգը բժշկական կադրերով համալրելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքի ուղեգրվել 16 բժիշկ, իսկ կլինիկական արդինատուրան ավարտած բժիշկներից 4-ն արդեն անցել են աշխատանքի։ Ուշադրության կենտրոնում էր նաև բժիշկների վերապատրաստման խնդիրը։ Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ եւ տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ մշտական կատարվում է վերապատրաստման դասընթացները բժիշկների եւ բուժքույրերի համար։ 2017-ին վերապատրաստվել է թվով 53 բժիշկ, 5 բուժքույր, ընդ որում բժիշկներից 5-ը վերապատրաստվել են արտասահմանում։ Ոլորտի պատասխանատուն ուրախությամբ հաստեց, որ անցնող տարում լուծվել են մի շարք գլոբալ հարցեր, մասնավորապես Կնքվել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջև փոխընդրման հուշագիր համագործակցության մասին, որով սահմանվեցին Արցախում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման, սոցիալական փաթեթի շահառուների սպասարկման, ինչպես նաեւ քաղաքացիների պետական բժշկական ապահովագրման ներդրման ուղղված աշխատանքների իրականացումը։ Կարինե Աթայանն անդրադարձավ Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերի նորակառույց շենքին, այն որակելով որպես անցած տարվա կարևոր ձեռքբերում։ Նա հաղորդեց, որ ներկայումս ինչպես պետական, այնպես էլ տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների աջակցությամբ շարունակվում են աշխատանքներն այդ բուժական հաստատությունը նոր սարքավորումներով համալրելու ուղղությամբ։ Վերանորոգվել է եւ շահագործման է հանձնվել հակապալարախտային դիսպանսերի հիվանդանոցային մասնաշենքը եւս եւ պետական աջակցությամբ եւ բաց կազմակերպության աջակցությամբ։ Վերանորոգվել եւ շահագործման է հանձնվել Խաշաթաղի Իշխանաձորի յուղական դժգական ամբուլատորիայի շենքը Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամի միջոցներով Մարտունու շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի արդեն իսկ տեղադրվել է վերելակը, որի բացակայությունը լու լուրջ խնդիրներ էր առաջացնում աշխատանքի լարժեք կազմակերպման գործում։ Ամփոփելով անցած տարում գերատեսչության գործունեության արդյունքները նախարարը հուրախություն ներկաների նշեց, որ 2017 թվականին հանրապետությունում ծնվել է 2222 երեխա, որից 1803-ը մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Միևնույն ժամանակ գրանցվել է 6 վաղ նեոնատալ մահացության դեպքեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև համագործակցության 2018 թվականի ծրագրի առնչությամբ մի շարք հարցեր են քննարկվել հայկական երկու հանրապետությունների մայրաքաղաքների համագործակցության աշխատանքային խմբի ղեկավար Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորքյանի ու Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալներ Սուրեն Թամրազյանի եւ Արմեն Հակոբյանի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում հանդիպմանը նշվել է, որ 2018 թվականին եւս կշարունակվեն ինչպես Ստեփանակերտի, այնպես էլ Արցախի հանրապետության շրջաների միջև փոխգործակցության ամրապնդմանը միտված բոլոր ծրագրերը։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ոչ հեռու վերաբնակեցվող բնակավայրերից է Ուխտասարը։ Հողագործության եւ անասնապահության բարենպաստ պայմանները նպաստել են, որ անցած տարիների ընթացքում գյուղը կայանա ու զարգանա։ Բելալալանի ռեպորտաժը։ Ուխտասարի բնակչությունը վերջին 3 տարում աճել է մոտ 90-ով 234-ից դառնալով 322 համայնքի ղեկավար Մամվել Պետրոսյանի խոսքով գյուղը աճելու տեղ ունի, եթե բնակվոնդի խնդիրը չլներ։ 2017-ին համայնքում ծնվել է 10 երեխա, գյուղը երիտասարդ է, 10 երեխան ամենաբարձր ցուցանիշը չէ, վստահեցնում է համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում կա նախադպրոցական տարիքի ավելի քան 50 երեխա, դպրոցն ունի 30 աշակերտ։ Նշենք, որ գյուղում կառուցվում է դպրոցի տիպային շենք։ Արդեն դպրոցը 50%-անոց կառուցված է։ Մի մասը գումարի կառավարությունն է հատկացրել, մի մասը համահայկական հիմնադրամը։ Համանքի զարգացման հերանեկարը կասկածների տեղիք չի տալիս, քանի որ աշխարհագրական դիրքը եւ կլիման նպաստավոր են երկրագործության համար, իսկ մայրաքաղաքին մոտիկ լինելն էլ նպաստում է մթերմանը եւ կայուն եկամուտ ունենալուն։ Հիմնականում բերքը գոհացնում է գյուղացուն բացառություններ լինում են կապված բնական աղետների հետ։ 2017-ը բացառություն կազմող տարիներից էր։ Գառնանը կարկուտը վնասեց, փրկվածը բերքն էլ ամառվա երաշտին չորացավ։ 17-ին։ Եզեւի երաշտ ընդհանրապես չի եղել, թեկուզ ջուրն էլ եղել է ծառի վրա միրգը դերումները չորացնում, որովհետև շատ շոկ ա եղել։ Այս տարի մի քիչ լավ չէ կարգտահարությունը եղել մեր մոտ, բայց տոնը շատ։ Հա։ Ինչքան տարածքներ են կարգտահարվել։ Տարածքը շատ է կարգտահարվել, ուղղակի կառավարությունը որոշ տոկոսներ է հաշվար կարել 70-ից բարձրն է բայց կար տարածքներ օրինակ 50-ից բարձր, բայց ոչ 70-ից, ամանները դրանց չի հատուցել։ Ռոռոկման ջրի խնդիրը լուծելու համար համայնքի ղեկավարը դիմել է կառավարությանը։ Այս տարի գործադիր իշխանության որոշման համաձայն ուխտասարում ռոռոկման ջրի պակասը կլրացվի արտեզյան ջրերի հաշվին։ Ավելորդ չէ նշել, որ ռոռոկման ջուրը հաճախ գյուղացիների միջև վեճերի ու անհաշտությունների պատճառ է դառնում։ Եթե մի բաժակ ջուրը նախատեսած օրինակ մի հոգու, բայց ցանկություն են հայտնում 5 հոգի, բարձր որ մի հոգին է ջուրը խմելա 4-ը ծառավ ամենը Հիմա այդ բաժակ ջուրը քեզ տան ես եմ բողոքում, ես եմ վերցնում, դու ես բողոքում։ Իսկ ոչ այդ բաժակ ջուրը ասենք 4 հոգու մեջ։ Չէ, դա չի ստացվում։ Բա ո՞նց է քնտրում այդ բաժակ ջուրը։ Այդ մենք չենք քնտրում, դա ջրային տնտեսությունն է, հա։ Դե parza հիմա որ 10 կիլոմետր է ջուրը հետում, օրինակ 10 կիլոմետրի վրա մտակարան կամ հասկանված արդեն այն 10 կիլոմետրը մի ամիս հետո դառնում է 8 կիլոմետր լարաշի հետում։ Սա օգտագործողները վերցնում են։ Ամառ ու օգոստոս ամիսներին Ասկերանցասյան էլ ջուր չի գալիս։ Կամ որ գալիս է մի հոգու ջուր գալիս, կամ կես հոգու ջուր գալիս։ Խոսակցության առիթ է դառնում, ընդհանրապես կտրվում է ջուրը։ Այսինքն որոխան ջուրը լուրջ խնդիրավորել։ Լուրջ խնդիրադարել է, որ շատաց են։ Մենք ամշակ խողջում ենք։ Առաջ մի ծորեն էին ջնում, օրինակ սաղ ծորեն էին անում Իմ այգիները շատացել է ջրի քանակը բարձա, որ արդեն շատ ջրի կարիք կա։ Իմ վաղ մարդը 1000 մետր ոստանը ենք անում, հիմա տեսել ենք եկամուտ կա հեկտարով ենք անում։ Ու ջուրը բարձա արդեն նույն ջուրն է մնացել, այդ նույն գետի ջուրն է։ Այլ ախբերներ չունենք, բայց տարածները շատացել է դա խնդիր։ Իդեպ խմելու ջուրը եւս խնդիրներ է առաջացնում ուղտասարում, բայց եթե ռոկման ջուրը խնդիրը չլինելու պատճառով, ապա խմելու ջուրը խնդիրը շատ լինելու պատճառով քաղցրահամ ջրի համար ուղտասարցին ոչ մի կոպեկ չի վճարում պետությանը։ Խմելու ջուրը ջրի է, դրա համար ռոկման ջրի սակավության դեպքում գյուղացին բնականաբար բանջարանոցները ռոկում է խմելու ջրի հաշվին։ Ծայրամասերում ջուրը չի երիկում Քիչ դժվարությունները առաջ են կանգնում, հա։ բայց դիմել են կառավարության, որ այդ հաշվիչները տեղադրեն, հա, որ խնայողաբար օգտագործեն։ Գյուղատնտեսական շուկայում օտասարցու ներկայացրած գյուղմթերքի տեսականին մեծ է։ Նոր հիմնական մեր արտադրանքը, հա, նրան երկիրը, նոր արքայանարինջ, տարբեր տեսակ կորիզավորներ, չորնասլիվա, դեղցա, ու բանջարաբոստանային, սող, լոբի, պամիդոր, ես իմ այդենց տարբեր խարը ապրանք բավարարում է, ասենք այդ եկամուտը այստեղ գոհ են գողացնել իրենց աշխատանքից։ Գոհ, բայց վերջերս տարիներին կապված որ ցանքերը շատացրել են մարդիկ։ Քիչ օրոք ջրի խնդիր ունենք։ Երկրագործությունից բացի ուխտասարում զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, քանի որ համանքի հողահանդակները ամբողջությամբ մշակության տակ են, ապա անասունները փակ պայմաններում են պահում։ Այս պատճառով էլ ոչ բոլորն են անասուն պահում։ Մեր մոտ մի քիչ դժվար առողջ չունենք։ Հիմնականում մսրային պայմաններում են պահում մեր մոտ առողջ չունենք։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջվարշակազմում իմի են բերվել 2017 թվականին շրջանում ինչպես ենթաշրջանային, այնպես էլ տեղական նշանակության ճանապարհահատվածներում վերանորոգման եւ շահագործման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Արծիվիկ Մայլյանից շրջանում արկա է մոտ 250 կիլոմետր տեղական նշանակության ճանապարհներ, որի վերանորոգման եւ շահագործման աշխատանքները հիմնականում իրականացնում է Արցախողի Փակ բաժնի տեղական ընկերության հադրուտի տեղամասը։ Քիչ հարամայրուղու հադրուտ Կարմիր շուկա հատվածը վերանորոգման եւ աշխատապատման աշխատանքները իրականացնել նաեւ Կարավան համանախապ պատասխանատվության ընկերությունը։ Իսկ այժմ համանախապ պատասխանատվության ընկերությունը, որը դեռևս 2000 2016 թվականին սկսել էր հյուսիս հարավ Մայրուղուց Ծակուրի Մայրամաձոր Ճիրակուց Ճյուրաթափ Ուխտաձոր Հարթաշեն Հապնախտ Պլեթանց Մելիքաշեն Այգեստան ճանապարհների վերանորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքները այն ավարտին է հասել 2017 թվականին 2018 թվականի հունվարի 1-ից հանրապետության կառավարության որոշմամբ շրջանում ստեղծվել է դիզակ շինարարական կազմակերպ անվանում է համապատասխան տեխնիկայով եւ սարքավորումներով։ Մարզասերների համար Երևանի Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը կայացել է Արագ շախմատի Հայաստանի առաջնությունը։ 8 հնարավորից 6.5 միավոր հավաքելով Հայաստանի չեմպիոն է դարձել մեր համերկրացի Մանուել Պետրոսյանը։ Արագ շախմատի Հայաստանի առաջնությանը մասնակցում էր 58 շախմատիստ։ Լևոն Արոնյանը հաղթել է Ջիբրալթար մաստեր շախմատի միջազգային մրցաշարի երկրորդ տուրում։ Հնդիկ Շարմա Հեմանդ իր պարտությունն ընդունել է 28-րդ քայլում։ Հիշեցնենք, որ մրցաշարն անցկացվում է շվեյցարական մրցակարգով։ Մասնակցում է 274 շախմատիստ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1-ից 4 աստիճան տաքություն։